goizuntan, beraz, aipatzen ditugu COVID emeretziaren eh, krisi eta beritzetik eh, eritasun uni buru egiteko eh, ezagir diren neugriak ekarri dituzten eh, ondorioak eta ondorio psikologikoak ditugu aztertzen eh, gehien bat. Eta goizuntan, beraz, psikologo bat gurekin, makin lapeira, degunon. Egunon, makin. Um, Imagin zu, uh, bora piskat presentatzeko, uh, kanbon uh, egitura batean ari zira, eta bestalde erakasle ere zira, zan zu? Bai, erakasle niz, kurtsoak emaiten dut, beraz, e, esko eskola batean, hemen, errian eta eta universitatean ere, bora, kurtsoak emaiten ditut. Hala, horretan, bikartzen Ba, me aipat beraz, uh, ara, berezi hau, eh, gure egunerokoa aldatu da, ahunt, ateraldirik ez, jende gutiago ikusten, mm horiek guztiak, ehm, ze ondorio txakak eh, izan notte dituzte psikologikoki, zure beraz, ni nahi nuen Eh, alors, ene, ene, eh, ene lana emaiten dut eh, anitz familiekin, familien terapetaniz, eta bigoten terapeta, eta beraz, hor, uh, nahi nuen lehen lehenik azpimahatu lehen uh, gauz bat, anitz psikologo ere hori pentsatzen dugu, ba, zaitasunak izan dira, dende batzuenzat zat, hori eh, egiazki, eh? uste dut ere uh, aipatu zireztela elogi uh, amestoi psikiatrarekin, eh? hortaz ere, ba, Baina ni preseski gai hortan familiaren gaian nainuke nuke zerbait azpimahatu eta da nola familiak uh, adaptatu diren, albezainuntza, gehienak, gehienak, eh? eta nola uh, krisa, uh, horren ebe, antolatzeko, eta biziaren antolatzeko, bai aurrekin, bai bikotekin, bai lanaikin, ebe, gehienak adaptatu dira. Eta hori enetzat, ala, hori egan nahi du berdin familiak, gurasoak, uh, ebe, jakintasuna hori bad, badutela, nola, Euh, nola antolatu krisabaten aitzinean. Eh? Eta hori Berlin historiotik ere ateatzen da, eh? altasun hori ere. Eta lehen denik hori nahi nuen euh, azpimahatu. Gehien... Hori, egokitzeko gaitasun hori, eh, zer eh, adibidez? Adibidez, euh, uste dut, uh, antolatu direla, bai, prozeso batian, eh? eh? bai lanaikin, etxean, bai aurrekilan, etxeko lan, eta zen Afen, etxeko egiten erraiten dugu, baina gienen zat, ziren etxeko ere, eh, berzen ikasi etxean. Eh? Bai. Eh, ez, etzen, voilà, ez da berlina. Eta hori e, gehienak lanian aiziren ere, aurrakor, eta eta hortan antolatu dira, ahal bezain untsa... Eta elgar lagunduz ere, anitz uh, elgartasun sortu da, jenden artean ere, eh? eh? bai, bai familietan berdin, bai hausokilan, eh, e, uh, bai e, loturak berri sortu dira, eta hori prozesu horiek, bon, ere, berri da, azpi marratu. Eh? Zer nahi du, pixka bat, orai delegatzen ziren gauza batzu, berriz familiak beren gain hartzen hasi direla? Alor, ni idurizen zaut ere e, zerbait gertatu dela, da ez dakit nola euskaraz e, zubitzultzen uh, duzu, eh? Uh, da, le retour sur soi. Bai, eh? bai. E, e, e, bere bajnerat edo zoitea, bere... Bola, bola, bola. Eta, eh, pixka ondo, eh, on, eh, ondoko erxo, gehiago, eta, eta, e, eta bajnetasuna hartu eh, gehiago, eta nola pentsatu, voilà, jakinez ez dela gehiago ateatzen al, eh, ez dela gehiago eh, joaiten al, erosketen eiteat, eta bon, Voilà. Bon, Anis, hein, euh, Anis Gauss est tout dit d'aider. Euh, voilà. Les Mbisiko, les Mbisiko, là, là, bon, ici à Douda. C'est qu'il y a tout Anis vient d'en sat. Or, il y ici à et ou maiten eh, alors, or, c'est, Eh? Paske, diendeak pentsatzen dute, guai, ugi, ugi egiten aiko didela uh, euh, etxean, baina euh, txetan bada gaur anitzidin, jendiak entzatu dira eh, eta oartu dira e, ogia ez dela aize egitea hula, eta anitzidin behar dela ogi baten egiteko eta behiz joan dira ogiaren elusteak, ala prozeso horiek izan dira, adibidez, eh, hori e, izia dura da, eta gero beste prozeso batzu izan dira, gero hori segieta, dan dola antolatu behar den, usatu behar den, eta nola adaptatzen nahal den, voilà, gero hukulan, Ba, Gau, gauza baiko batzu ere ekarri dituela, ara, zuk diozu eh, hori egoizuntan. E, eh, da, zailtasun batzu, e, eh, jantzu, zu familiekin ari zirela familia batzutan, hainbeste denboraz, e, batzutan gainera e, etxe edo apartamendu kipi batzuetan. Alor, hori... Horrek mm, mm, mm. ekarri, ditu egora zail batzu ere hori segurtaski, hori deia e, gauzak fizikoki aipatzen bali ditugu, hori aniz gauza aldatzen ditu ere, eh? egunereko bizian, izaiti apartamendu tipi batean, e, residenzia batean, ez, ez, den kampurik joiteko, e, edo e, Parisen bizitzia, eh? ogoi eh, metrokajoetan, ez da, ez da berdin, hor, hola, eh, eh, uh, etxe bat, uh, ondoan, eta bon, hola, hori anitz, anitz gauz aldatzen ditu, segur Gero, beste faktore bat, da, bakarrik izaitia edo ez. Eh? Hein, Bakartasuna badakigu, hori dela erraiten dugu ere, hori un facteur de vulnérabilité, vulnerabilité erraiten dugu, eh? Hein, uh, psikologikoki. a les facteurs de protection, nola, baditugun euh, gure, gure altasunetan eta baditugun gure historioan euh, faktore batzun e, bestuak dira, baina ekartzen ditugu ba, eta familietan berdin, eh, euh, voilà, ba, ba, beste komanera batzu eh, badira eta beste, beste historioan eta izaitian badira e faktor de vulnerabilite, ez dakit nola diren vulnerabilite, ez dut, haula Egan nahi, ez baita aula izaitia, de faktor de vulnerabilite, eta duku, badakigu krisa gertatzen delarik, eh, bizi batean, anitz krisa gertatzen dira. Eh, eh ba, hori krisa berezida, berezibat da. Eh? Baina krisa hor argitzen alditu, edo faktore positibo horiek, edo negatiboak. Eh? Eta hor dira aniz gauz aldatzen, eta baratigu, elkartasuna, elgar laguntza, aniz gauz ba besten eh, dituela, eta hori nahi nuen ere eh, azpimahatu hor. Ondo, ondorio txarretan, eh, aipatzen aldira, ba, bortizkeriak, eh, kontestu batzu zailak direlarik, giro batzu etxe batzutan, Bai. Uh, eh, ara, bortizkeriak eta gainera bortizkeria jartzen denak, eh, beti bai. berdinak, emazteak, aurrak. Bai. Eh, hori uh, ere hemen datu du egora honek. Bai, segu jaski. Hori, um, hori um, hitz hori resilience aniz dute, baina berdin ez dute untsa ulertu zer den la resilience. Zer da resilience? Ara, la resilience da, alors, fisikatik etortzen da la resilience. Arzen duzu burdin bat, eta, eta desformatzen duzu, e, pleatzen duzu burdin hori. Eta burdin hori fisikoki, altasun badu, e, eta e, berriz lehenbiziko forma hartzia, desformatia izan eta. Hein. et t'as du coup euh, or isan s'en ikerketak euh, euh, américain euh, hawaïen psikologo nazte bat, ikerketa bat egin du, uh, eh, hawaieko isla batean, nun bai ziren, uste zorzi egun hauk, kariketan bizi, bizi ziren, uh, uh gabe, bortizkeriak uh, bizi uh, ukan dituzte, eta ohartu da, oi urtez, edo oita urtez segituz hauk horiek bere bizian, ebe anitzek, untsa atea zirela, jakinik, trauma batzu uh, Eta hor eh, agertu da, ebe ahalak bat ituztela ba, horiek, eh, bai eh, barrian, beren izaitian, eta bai elkartasunean, eh, hori sortzeko. Mhm. Eh? Mhm. bizi bat ateatz, ateatzia, eh, hau, izan gabe. Bai, bai, hori da rezilientza. Ah, zea eta azkenean nahi guk. eta hausa ateratzea. Eta kasuntan zendako rezilientz itzori eh, gaitziki balikoa izan da edo. Alor, uste dut eta, bon, voilà, da rezilientza da eh, eh, da gertatzen trauma bat badelarik. Alor, mm. hori ba, ba, trauma bat izan da kojuna virus hori, Euh, denentzat euh, sorpresan uh, hartu euh, ditu jende guziak, uh, medikoen jakintasuna be, etzen, etzen uh, lotzen al, uh, zer da, nola, nola, nola, nola biltzen da, nola, nola kontaminazio pro, prozesu hori hori zer da, eta beti ikerketak egiten nahi dira gaur ere no, eh? eta duku, donc, bon, voilà, ez da, ez da enetzat hasteko konparatzen al, trauma bat bezala. Eh? Baina, resilientzia da gehiago adaptazioa prozeso bat, adaptazio prozeso bat, krisaren, uh, erdian. Eh? Voilà. ez da uh, eh, resilientz prozeso bat. Resilientza izaiteko ba, behar da trauma bat izan. Eh? Ados? Voilà. Alor da, konfinmendu hori trauma bat izan den, ez bat Eh? Batzuentzat bai. Et hein, gauz batzu, euh, voilà, Beris, sortu or, hor. Hein, voilà. Et preseski gai hortan, bai, e, voilà, izan dira, aniz psikologo e, ezagutuak e, be, bere ala man, manifestatu dute, euh, be, beren ahangura e, kasu, e, kasu orientzat, familietan diren bortizkeriak eta nola lagundu jakinez, voilà, hori beti izan dela historioan eta, eta beti non la nola lagundu, eh? e, jende horiek. Eh? Donc, du coup, hortan, bon, voilà, eh? Berdin, bat eh, izan da, ere, eh, resilientz aipatzia, baina nola lagundu, uh, du diende eh, horiek, diakinez, uh, eiek dutela resilientz konseptu hori sortu, du ku. Beste gai bat aipatzeko, eta etxearen edo familiaren bajrean segituz, Bon, ez da aipatu dugun bortizkeriaren mutujeko ba. egoera bat, baina ez ba. zailtasun ere, da te, tele lana eh, hainitz ba. eh, da, hainitz gora aipatu da ere eh, horietan, eta bai. gertu agertu dira beste alde batzu, ba, azkenean eh, jende batzuengan tele lanak stres hainitz eh, sortzen dura, stres iturri dela hori ere aipatzen alda? Aipatzen alda, aniz kasuetan, eh? anitz kasuetan, alor, lehen lehenik, uh, ikerketak izan dira, ikerketak izan dira hortan, gai hortan, eta un espezialistak, bat ez urro zurzumen uh, gai hortan direnak lanian, eta proposatzen zuten, uh, zonbaitzuk usatia dira diatele lanian, eh? Uh, lan batzuetan, eh? Hainik, ketik dira jende batzu lanian, eh? Baina, beste hainitz eh? Eta duku, eiek, uh, bazuten, eh? usaia bat zuten, eta, ala, beren lan tenoriak bat zituzten, eta hortan kitio. Eh? Me nun uh, besteak ez zuten usaiik tele hori egitea, abe, anitz, anitz da. mugak nahasten dira, eh, eh, familiaren, biziaren, gaia, lana, eta hor, bai, anitz familietan, etxetan, tensuak izan dira. Pentsak izan dira hor eta nous là euh, euh, mais voilà, horiek gero lanean itzultzen diren fite voilà, euh, orden voilà, jendearekin, ondoan duzun jendearekin, voilà, du Alors, almiz, voilà, e, problema, olako problemak izan dira, ere or voilà, amiz jende ere, euh, dute, euh, euh, bon, voilà, bartatu, baina ez da familiaren problema hor, da enelanaren problema, nola antolatzen izan, nola e, e, ez, ez, nizan aski antolatzen, eta voilà. Eh? Alor, hortan, bai, la, euh, izan dira. Eta anitzek ere ipatzen zuten, bai, bai bainan ez dira, um, lan, lan tenuria kondatzen al. Etxean lanian eh, bezala. Eh? Etxean ez gira, ez gira lanian uh, hartzen, lan, uh, tokian bezala gehiago la teatzen dira edo eta pausa batzu egiten ditugu. Eta duku batzuen zat, eta hori da amitzen zat berdin, eh? uste dut ere, um, argiki, problema bat izan dela, da, euh, da l'exigence euh, le, le, de la production des dena lanian. hein Lana grand euh, garrantzitsua berda berda la et uh, bada eh, lan, munduaren gaian, eh, lana, be, lana duku uh, batzuen zat galtzen alda berdin, fantasma alda, gero beste, beste batzuen izan da ere, ala, ene antrepresa oai, ebe, wala, da, nola, nola eginen, eginen dut, ni aipatu niz ere psikologo batzuekilan non liberalian arzen ah, ziren, eta duku segipenak eta denak bat jastatiak, baina hola, eh, segitu behar zuten e, e, lanean, ez, etzen gehiago sartzen, ez dauz eh, e, lanetan gai hori. hori berdin, tele lan hori ez da bat ere, bat izan uste Berba, ez da denen dako ere egokia. Ehm, bukatzeko uh, matin lapeirat zurekin, eh, berba da, aukak, ez ditugu hainbeste uh, bai. aukak ere hainitz eh, telekanean izan dira, aukak eta gazteak, eh, edo bai, tele Bai. Hor, bai. hasi dira batzu behiz eh, eskoletarate itzultzen, hor ere, eh, beldur bat edo neugri zuhotzak baitira. no, no, Nola, nola kudeatzen da mm, garai deskonfinamenduaren garai berezi hau aurrekin bai eh? eh kontseilurik edo bazinu emaiteko ara entzuten gitutzen eh, familia Uh, eh, alors, ni, ni dut eta, bon, uh, haini zaipatu niz lang, langileek ilan eta uh, erakasleek ilan batzuek ilan eta uh, lehen lehenik da beldujaren gaia. Eh? Uh, eta badakigu aurkipientzat, eh, hor, uh, hiru, lau, eta bost urte dituzten zat hor, eh, hor onditzen. Eta uh, aurrek behar, dute ahemanean uh, onditu. Eh? Eta, uh, eta, eta galiten du gehiago onduan izaitia, distantzian baino. Eta hori distantzia, hori ez dute jaiten, ez dela distantziaik eh, eman behar jen nahian kojona birrizaren zat, hori derdira, dira eksemplu horiek eta eta horiek denak, denak segitu. Baina uste haut, eta gehienek ari direla hortaz, gora, eh, pentsatzen gaur, eh, eta nola uh, albezain untsa gauzak uh, antolatu uh, aurrentzat, beldurra sartu gabe, eh? eh? lehen lehenik. Gero, anitz aur uh, eh, nahi zuten ere eh, voilà, eskolat, eh, eskolat itzuli ere. Eta, voilà, eta aniz gujaso ere <laughs> uste hau, eh? ez baitzen uh, ere uh, hori uh, Eh? la, lan horiek erreiten nuen ziren etxeko lanak, ziren Bai, bai. Eta, eta ez sobera ere beldujari uh, eh, eh, voilà, eh, eman eman uh, voilà, aniz importantziaik eta voilà, uh, konfinamenduan oartu gida aniz diende onguziz ilu lau aldiz abian ziren interneten ikusteak zonbat kasu ziren, eta non ospitalian anjea zonbat ziren, eta eta beldura, beldura, galiten du beldura. Voilà. Beldura, Berdu, behar du galdegin la vigilanz. Kasuman behar da, eta ez eh, euh, euh, arte batean izan. Eh? sortzen duten eh, gauza horiek, egin eh, batean mugatu, azteko. mugatu. Ba, Mm -hmm. da, ba, matxin, eh, lapei bat, tenorea dugu orai, eta bai. dugu, ba, zure astapeneko mezua, eh, erran dugu bezala, bai, alde txarrak biztadena bai, baina bai. alde on frango ere, eta eh, familiek, ara, gauza batzu beren esku behizartu, eta mezu hori ere bukatzeko joiteraziko dugu. Bai, mila esker zuri. Mila esker besta dira tahtia. Ba, jo. Ba, untxa, bizki untxa. Ba, untxa zen, ene euskara ere albezain